Les càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui ens anem amb el món del reggaeton i del trap amb la companyia de Bad Bunny. Yeah, yeah, yeah, estamos bien, yeah, sobre los pies de cien, yeah, no hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ey, todos los míos están bien, estamos bien, ey, no te preocupes, estamos bien, Solo lo pídete, sí. Eh, no hay nada estamos bien, está todo bien. todos los míos están bien, estamos bien. el dinero me llueve. Me eh, diablo que aguacero. En la cuenta un par de cero. Avui escoltem a través del nostre espai a Vat Boni, aquest personatge anomenat Benito Antonio Martínez Ocasio. Més conegut pel seu nom artístic Vat Boni, nascut a San Juan el 10 de març de 1994, San Juan de Puerto Rico, cantant de reggaeton i trap. Mentre treballava en un supermercat com a envasador i estudiava a la Universitat de Puerto Rico, Arecibo, Vat Boni va guanyar popularitat a la plataforma SoundCloud i va signar un contracte. Soy Peor va ser el seu primer single del 2017. Va col·laborar amb Cardi B i J Balvin en el single I Like It, que va ser número 1 del Billboard Hot 100, i amb Drake, a Mia. El seu àlbum de debut, anomenat Por Siempre, va ser llançat el desembre de 2018, del qual estem escoltant alguna de les cançons que en formava part. están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Ah. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera, y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Dile que tú eres mía. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como adelar. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo de ahí Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a que tú eres mía. Por Siempre, escrit d'aquesta manera, amb aquests acrònims, eh, és eh, el seu àlbum eh, que ens portava en Vot Vani, el seu àlbum de debut d'estudio, amb aquest cantant més aviat de trap, eh, diríem nosaltres. Va ser anunciat el 23 de desembre del 2018 i realitzat el dia de Nadal a través de Rimas Entertainment. Té la companyia de gent com Diplo, El Alfa o Drake. No me vuelvas a decir, bebé. Yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de mí. No me vuelvas a decir, bebé. Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito para ti. No me vuelvas a decir, bebé. No me rompiste el corazón, ya yo lo tenía roto. Por eso ni te amo ni te odio. Alzando botella en tu velorio. Esta noche me amanezco. Que me quisiste, te lo agradezco. pero no te pertenezco. Hoy voy para la agua para que pesco. Baby, te una casa. con lo que tú quieras en Facebook, que yo no te voy a hacer caso. Echa para allá, no me el y no me vuelvas a decir, bebé. seva música ens ha acompanyat amb aquest mini segment del nostre espai, tot just descobrint i tot just portant-vos la seva música i la seva companyia. Estàvem parlant d'un personatge ja carismàtic en el món de la música de l'actualitat, en Vat Boni i del seu àlbum Por Siempre. tu baby llamó pa' que yo la guaya, indica mi loco, dame la luz, luz, ¿quién eres tú? Tú eres un tú eres un que la calle bota fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Y que la calle bota fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Falla, Fuego, fuego. ustedes no tienen cuarto, ustedes están en olla. Mándame el location que te voy a mandar cinco de en un Uber pa' que te pegue.